Kunigų knyga 14 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei. Tai įstatymas raupsuotajam, kai jis paskelbiamas švariu. Jis bus atvistas pas kunigą, kuris turės išeiti iš stovyklos. Radęs jį išgyjusi nuo raupsų, įsakys jam paimti du sveikus švarius paukščius – kedro medžio, raudonų siūlų ir izopo. Vieną paukštį kunigas lieps papjauti molinėme inde virš tekančio vandens. Kita gyva kartu su kedro medžiu, raudonais siūlais ir izopu padažys papjauto paukščio kraujyje ir juo pašlakstys septynis kartus apvalomąjį, kad būtų paskeltas švariu. Gyva paukštė paleis skristi į laukus. Po to žmogus išplaus savo drabužius, nusiskus plaukus ir apsiplaus vandeniu. Taip apvalytasis įeis į stovyklą, bet savo palapinę neis dar septynes dienas. Septintą dieną jis nusiskus galvos plaukus, barzdą ir antakius, dar kartą išplaus drabužius ir nusiplaus kūną. Aštuntą dieną ims du sveikus avinėlius, metinę avelę, duonos aukai, trisdešimtasias efos smulkių miltų sumaišytų su aliejumi ir vieną logą aliejaus apvalymo apeigas atliekąs kunigas pastatys jį ir visą tai viešpatės akivaizdoje prie susitikimo palapinės įėjimo. Po to ims avinėlį ir aukos jį užkaltę, ims taip pat aliejaus logą ir visą tai subuos viešpatės akivaizdoje. Avinėlį papjaus šventoje vietoje kur aukojama deginamoji auka ir auka už nuodėmę. Auka už nuodėmę ir auka už kaltę priklauso kunigui ir yra šventa. Kunigas ėmęs dalį aukos už kaltę kraujo pateps juo apvalomo žmogaus dešinę ausį ir dešinės rankos ir kojos nykščius. Iš aliejaus logo dalį įsipils į savo kairiosios rankos delną ir padažęs jame dešinės rankos rodomąjį pirštą, pašlakstys viešpatės akivaizdoje septynis kartus. Likusi kairės rankos delne aliejų išlies ant apvalomo žmogaus dešinės ausies, ant dešinės rankos ir kojos nikščių ir ant galvos ir kunigas sutaikins jį su viešpačiu. Po to kunigas, atlikdamas sutaikinimą, aukos auką už nuodėmę ir deginamąją auką, padėdamas ją ant aukuro kartu su duonos auka. Taip žmogus bus sutaikintas ir apvalytas. O jei jis neturtingas ir neišgali duoti minėtų dalykų, ims aukai už kaltę avinėlį, kad kunigas sutaikintų jį. Dešimtą dalį efos smulkių miltų sumaišytų su aliejumi. Duonos aukai, loga aliejaus ir du balandžius, ar du jaunus karvelius. Vieną aukai už nuodėmę, o antrą deginamai aukai. Visą tai jis atneš aštuntą savo apsivalymo dieną kunigui prie susitikimo palapinės įėjimo viešpaties akivaizdon. Kunigas, paėmęs avinėlį, aukai užkaltę ir aliejų, pasibuos tai viešpatės akivaizdoje. Papjovęs avinėlį, jo krauju pateps dešinę apvalomojo ausį dešinės rankos ir kojos nikščius. Ir kunigas dalį aliejaus įsipils į savo kairės rankos delną. Padažęs dešinės rankos pirštą, pašlakstys septynis kartus viešpatės akivaizdoje. Pateps dešinę apvalomojo ausį ir dešinės rankos bei kojos nikščius, toje vietoje, kur buvo patepta aukos užkaltę krauju. Likusią aliejaus dalį, esančią rankoje, išpils ant apvalomojo galvos, kad sutaikintų jį su viešpačiu. Aukos taip pat vieną balandį ar jauną karvelį iš to, ką pajėgs gauti. Aukai užnuodėme, o kitą deginamai aukai. Ir duonos auką sumaišyta su aliejumi. Tai auka nepasiturinčio raupsuotojo, kuris neišgali daugiau aukoti savo apsivalymui. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui. Jei įėjus į Kanano žemę, kurią jums duosiu paveldėti, atsirastų raupsų lyga namų sienose, jų savininkas privalo pranešti kunigui kad jo nuomonė raupsų lyga yra jo namuose. Kunigas, prieš patikrindamas namus, ar jie raupsuoti, lieps išnešti iš jų viską, kad visi juose esantis daiktai nebūtų sutepti. Paskui įeis ir apžiūrės namų raupsus. Pamatęs ant sienų įdubusius taškus, žalsvos ar rausvos spalvos, išeis iš namų pro duris ir tuo jau juos uždarys septynioms dienoms. Septintą dieną sugrįžęs, juos apžiūrės ir jei ras raupsus padidėjusius, lieps išlupti akmenis, ant kurių yra raupsai, ir juos išmesti už miesto suteptoje vietoje namų vidaus sienas nugramdyti ir tinka išpilti už miesto suteptoje vietoje. Išluptųjų akmenų vietoje įdėti kitus ir namus ištepti moliu. Jei išplėšus akmenis, nuskutus sienas ir molių ištepus, kunigas pamatys vėl pasirodžiusius raupsus ir sienas taškuotas, reiškia raupsai yra pasilikę ir namai nešvarūs. Tokius namus sugriaus, o jų akmenis ir medžius išmes suteptoje vietoje už miesto. Kas įeitų į uždarytus namus, bus nešvarus iki vakaro. Kas juose miegotų ar valgytų, plaus savo drabužius. Jei kunigas įėjęs į namus nepamatys po ištinkavimo išplitusių raupsų, paskelbs namus švarius. Jiems apvalyti ims du paukščius – kedromedžio ir raudonų siūlų bei izopo. Papjovęs vieną paukštį molinėme inde virš tekančio vandens ims kedromedį, izopą, raudonų siūlų ir gyvą paukštį padažys viską papjauto paukščio kraujyje ir tekančiame vandenyje ir apšlakstys namus septynis kartus. Paukščio kraujas, tekantis vanduo, kedromedis, izopas, bei raudoni siūlai ir gyvas paukštis apvalys namus. Gyva paukštė jis išneš už miesto ir paleis skristi į laukus taip namas bus apvalytas. Tai yra įstatymas apie visokius raupsus ir pikčašius, raupsus drabužiuose ir namuose, randus, nušašimus, blizgančius taškus ir įvairius pakitimus, kad žinotumėte, kas švaru ar nešvaru. Tai yra įstatymas apie raupsus.